ان المتقين في ظلال وعيون hakika wacha Mungu watakuwa katika vivuli na chemchem wa fawakiha mimma yashtahun na matunda wanayoyapenda kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watendao mema. Wailu yawma idhil lilmukaththibin Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kulu wa tamattau qalilan innakum mujrimun. uleni na mjifurahishe kidogo tu. Hakika nyinyi ni wakosefu. Wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha wa idha qila lahum urka'u la yarka'un na wakiambiwa inameni hawainami wailu yawma idhil lilmukaththibin ole wao siku hiyo hao wanaokanusha fabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun basi maneno gani baada ya haya watayaamini? Allahu akbar Allahu akbar La Hakika wacha Mungu wenye kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa katika kifuli kikubwa na chemchemu zazomiminika na matunda wanaoyaonea ladha na wanaoyapenda wataambiwa kwa kuamkiwa na kukirimiwa kuleni na mnywe chakula na vinywaji kwa starehe kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkivitenda duniani hakika sisi huwalipa mfano wa malipo haya matukufu watu wema wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha pepo na makafiri wataambiwa kuleni na mjistareheshe kwa starehe isiyobaki muda mrefu. Kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumchirikisha kwenu Mwenyezi Mungu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha neema. Na wakiambiwa salini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mnyenyekeeni yeye, hawanyenyekei wala hawasali, bali hushikilia kiburi chao wataangamia siku wanaokadhibisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Basi maneno gani hawa watayaamini ikiwa hawaiamini Qurani? Na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni.